A partir del 2012, el tram de 6 quilòmetres de la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Tiana serà de velocitat variable. Així ho ha anunciat la Generalitat de Catalunya, que està en procés d'expansió d'aquest sistema després d'aplicar-lo a l'autovia de Castelldefels i l'autopista del Garraf. Es tracta d'una nova fase d'implantació que modificarà la velocitat màxima permesa en funció de la congestió, la contaminació, els accidents i la meteorologia. El límit màxim podrà baixar fins a 40 km per hora en casos de congestió. Ho ha valorat l'enginyer de camins i Ole también mejora la contaminación. No tanto desde el punto de vista a veces de esto de que si estamos en, en, una velocidad estable, pero lo que sí que donde se nota en la contaminación, coste energético, etcétera, es aceleraciones, frenados. Si logramos que la velocidad que circulamos. Está más ajustado al número de eh, vehículos, la capacidad de la vía, entonces hay menos frenadas, menos aceleraciones y por lo tanto también menos consumo y menos eh, contaminación. El sistema preveu reduir entre un 20 i un 25% les aturades i arrencades dels vehicles. A més, disminuirà entre un 15 i un 20% el temps de recorregut dels vehicles i amb això les congestions. Però més enllà de la congestió i la contaminació, la mesura té com a objectiu reduir l'accidentalitat. I és que diversos estudis apunten que hi ha una correlació clara entre velocitat i accidents. És per això que el director del Servei Català del Trànsit, Joan Aregió, ha lamentat la manca de conscienciació social que s'evidencia en l'increment de sancions al llarg dels últims uns mesos. Jo sé que quan es va suprimir la zona 80 algú hagués pogut pensar que això significava un cert alliberament de velocitats i ho vam dir aquell primer dia i ho torno a repetir. Les velocitats estan per complir-se, les que siguin, les que estan eh, ordenades. És a dir, tinc la sensació de que els conductors i conductores que utilitzen aquestes vies no han acabat de copsar suficientment que la velocitat la que sigui, serem inflexibles amb aquesta velocitat i ho seguirem sent. L'aplicació de criteris de velocitat variable és una mesura que ja s'aplica a ciutats europees com París, Amsterdam o Rotterdam. I no serà fins al 2012 que s'aplicarà a una de les vies principals que Tiana en Barcelona, la B20. Ràdio Tiana, serveis informatius.